الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد اول ترز همه به خدمت همه شما شنوندگان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أميد امید است که همگی شما صحتمند و تندرست إن شاء الله من وشما یک سلسله را در رابطه به جهاد و فضائل آن شروع میکنیم و از الله متعال قبولیت را میخواهیم و اینکه الله متعال از ما این عمل را بپذیرد و برای خود ما و برای شما شنوندگان عزیز توفیق عمل بدهد بله عزیزان من این چیز واضح است که تمام امت اسلامی با الله با رسول الله صلی الله علیه وسلم و قرآن کریم محبت دارند اما این شعار آسان هست یعنی اینکه ادعا کنی که من محبت دارم این آسان هست عمومی هست هر کس این ادعا را دارد پس باید جامعه عمل بپوشیم وثابت بسازم كبر ما واقعا با الله با رسول الله با دين الله ما محبت داره وگرنا دعوای محبت هیچ کسی را محبت کننده حقیقی نمیگرداند و مؤمن به هر اندازه که از عقیده توحید از رسول الله صلی الله علیه و سلم و قربانی هایشان از صحابه رضي الله عنهم أجمعين وقرباني هايشان بدانت همانا در این مسیر در این مسیر جهاد برایش آسان می شود چون وقتی می بیند که زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم خالی از قربانی نبوده زندگی اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم خالی از قربانی نبوده زندگی سلف صالح امت خالی از جهاد و قربانی نبوده وقتی اینها را میبیند باز عمل کردن برای این انسان آسان میشود و دو چیز میباشد که انسان را هنگام عمل کردن به همان عمل انسان را کمک و یاری میکند اول زمانی که انسان فضائل و فایده آن عمل را بداند مثلا اینکه بفهمد وقتی من این کار را کنم الله متعال برایم جنت میدهد از من راضی می شود کامیابی در دنیا و آخرت برایم رسد این فطرت مسلمان هست که آن را برای عمل کردن آماده می کند وقتی اینها را بفهمد دوم این است که دانستن عذاب بدانند وقتی که این کار را میکنم مستحق عذاب میشوم وقتی ترک جهاد میکنم برایم عذاب میآید وقتی اینها را بفهمد همانا به هر حدی که به عذاب الله متعال یقین داشته باشد باز عمل کردن برای او آسان می شود و به سمت اطاعت الله متعال روی می آورد بنابراین پس چه خوب است که من و شما بدانیم از این فریزه که جهاد می باشد از فضائل آن چنان فریزه است که تمام پیامبران الله سلف صالحین جوانان امت رسول الله قربانی و فداکاری دادند در این راه و تمام کفار گذشته و امروز در برابر کسانی که این هدف را دارند کسانی که میخواهند به آیات و احادیث جهاد عمل بکنند در مقابل اینها میستند چه در میدان رسانه باشد یا در میدان مالی نظامی زن و مرد از تمام ممالک دنیا جمع شدند از اسباب زمینی و آسمانی استفاده می کنند تا در مقابل این امتی که میخواهد به تمام امور دین خود عمل بکنند در مقابل اینها می و هدف این کفار این است که همین امت را از بین ببرند به همین خاطر تبلیغات بدنام کننده را بر ضد مجاهدین شب و روز در بین امت اسلامی از طریق کتبی، صوتی، تصویری خلاصه هر قسم وسیله را استفاده می کنند تا اینکه این امت این مجاهدین را اینهایی که خواهد به تمام دین الله عمل بکنند اینها را بدنام بکنند برادر و خواهر مسلمان چرا کفار مخالف جهاد و مجاهدین هستند چرا این یک سوال هست پرسان کن از خودت پرسان کن چرا امروز دنیای کفر غرب و شرق برمیخیزد در مقابل جهاد و مجاهدین در مقابل آنهایی که اقامه خلافت را میخواهند در مقابل اینها میستند علت چیست چرا به خاطر چی میستن اینها از خودت پرسان کن و بعد ببین زندگی صحابه چگونه بوده خلافای راشدین بدون جهاد زندگی کردن نظامشان چگونه بوده خلافت عباسی خلافت اموی برو انها را ببین بله چون به سبب همین فریزه به سبب همین فریزه جهاد کفار زلیل شدن در تاریخ عزت از آن مسلمانان شد اگر ما هم چنگ بزنیم اگر ما هم بیاییم همون قسمی که آنها به دین عمل کردند در راه الله جهاد کردند اقامه خلافت کردند اگر ما هم بیاییم چنین بکنیم عزت از آن ماست کفار می آیند زلیلانه همون قسم که برای آنها جزیه دادن برای ما هم جزیه می دهند و اینکه فائده نماز، روزه، حج، زکات، نوافل بله اعمال نیکی هست اعمال آسان می باشد فضائل دارد ولی چون توسط این فرائض برای کفار ضربه نمی رسد به سبب این عبادات هیچ کافر زخمی و کشته نمی شود و از کسانی که این عبادات را می کنند کفار ناراض نیستند و هیچ تبلیغاتی هم در مورد اینها نمی کنند حتی که یک نرمی بیارزشی را هم بر افراد همچون اینها شلیک نمی کنند مراکز علم و تحصیلی برای این مسلمان های محیا می کنند اما برای کسانی که به آیات جهاد و قتال عمل می کنند به جان یک مجاهد چندین تیاره می فرستند مرمی های صد هزار دلاری را به جان او پرتاب می کنند و این مجاهدین نه در خانه نه در شهر نه در شفاخانه نه در هتل در هیچ جای جای ندارند چرا؟ عمل اینها چه مشکلی دارد؟ اینها خو به قرآن سنت عمل میکنند چرا کفار با اینها این چنین مصرف میکند تا اینکه اینها را از بین ببرد علت چیست؟ این سوال است که بر یک مسلمان عاقل فرض است که از خود بپرسد چرا من در خانه خود نشسته هستم نماز میخوانم روزه میگیرم حج میروم ولی کفار به نوعی برای من تعرض نمی کند بر علیه من کاری نمی اما آن طرف کسانی هستند برادران من خواهان اقامه خلافت هستند خواهان این هستند که در راه دین الله قربانی بدهند جنگ و قتال میکنند کفار در مقابل اینها از هر چیز خود استفاده میکند علت چیست سوال هست از خودت بپرس ای جوان مسلمان بله ای جوان این خو یک چیز واضح است که عمل کردن به قرآن کریم به سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم بالای تمام امت رسول الله فرض می باشد فردای قیامت از همه امت الله متعال در این مورد حساب می گیرد و جهاد هم یکی از بزرگترین فرائض اسلام می باشد که صدها آیه در رابطه به همین جهاد در قرآن کریم موجود هست در کتب احادیث مملو از بحث جهاد می باشد او اولین کسانی که همین جهاد را انجام دادن صحابه کرام بودند رضوان الله علیهم اجمعین و در همین راه جهاد شهید شدند زخمی شدند قربانی دادند و در راه جهاد زندگی کردند تا اینکه مرگ به سراغشان رسید و یا هم شهید شدند و همه ما مسلمان ها به نامشان افتخار میکنیم همه ما وقتیات از خالد ابن ولید می آید موی در بدن ما تیغ می شود از آن عزتی که داشتن همه ما به نام عمر ابن خطاب رضی الله عنه سحیب رومی خلاصه به تمام اصحاب رسول الله وقتی که نام آنها برای ما میرسد و یادی از آنها می شود ما افتخار می کنیم ما وقتی نام از صحابه می شنویم از جهادشان میشنویم از مبارزهشان میشنویم از قتالشان میشنویم سبحان الله افتخار میکنیم که چنین مردهایی را امت اسلامی داشته ولی عجیب است از عملشان فرار میکنیم به نامشان افتخار میکنیم ولی از عملشان فرار میکنیم ان الله ادامه بحث در برنامه دیگر أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته